ang buhay ay tunay ngang mahiwaga. Maraming bagay sa mundo ang wala pa rin kasagutan. Kaya naman sa tuwing ikaw ay may katanungan, asahan mong minsan may sasagot sa iyo ng... Kalokohan! Yo, Jobber, tulungan mo naman ako kasi yung kalaban ko sa ping-pong nagaganto kami. 400! Ako eh, competition to eh. Lalaban na ako sa lunes eh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Seven, oh. eight. Nakakain ka lang sa Wala eh. sa competition. Oo. Kumain ka na lang. Ikaw. Gulo mo. Ikaw. Hindi mo ba alam na yung lolo ko ang nag-champion yan? Talaga ba? Oo. Turuan mo naman ako ng mga technique. Yung lolo ko, sumali dito, ang unang laro nito sa Italy. Sa Italy, kaya ba tinawag na ping-pong yan? Nagumpisa siyang maganito, lunes, natapos siya, linggo ng madaling araw. Isang linggo. Ang tagal naman. Natutulog siya na. Natutulog siya pero gumaganon pa rin siya. Sige nga. hindi siya nagbabago nun lang, oh. Anong ginagawa niya? Wala, di ganito. Babas, kung sumasagot pa ng crossword puzzle yun eh. Ganun siya kagaling. Sumasagot eh. O isipin mo na sumasagot ka ng crossword puzzle. Nag-chess pa yun habang naglalaro niyan. Anong sikreto niya? Ba't Tapos niya? barbero pa yon, Nagugupit pa ng buhok. Nagugupit pa yon? Ah, Grabe ganito. Oh. Sige, kaya mo bang gawin? Nasaan ba yung bola? Kaya mo... Hindi, hindi ko kaya. Lolo ko lang Sige nga. Ano, eh. Nagugupit, eh, bibigyan mo ako ng nagugupit ng, gup, nagugupit ng buhok. Nakaganito yun, no? Oh. <laughs> Pagkatapos gumupit. <laughs> Pagkatapos ng gupit. Ano? Anong ganda, anong, anong itsura ng gupit? Lilipat na yung ginupitan niya sa kabilang barbero para tapusin. Kasi <laughs> gulo-gulo. Puro chapias. Sino yung box? Huwag na tayo mag-box. Ay. Ay, sino to? Ate, pangalan mo? Deng po. Ah, Deng. deng. Kaibigan ng pamangkin mo yan, oh. Ano apelyido mo, Goy? Man- Mandreng. Doon ka na! Hindi na! Sabi na nga po, mga kaibigan ng kapat, mga pamangkin mo, mga mga... Ano ba Ex-convict eh. Deng apelyido ng Goy. Dengoy. Dengoy yan. Ba diba yun? Sino pinapabantay nitong pamangkin ko na to eh? Okay ka na! Hmm. Okay. Sabi ni Jomar, Kansino, bakit kailangan ng kandila sa cake? Ha? Bakit kailangan ng kandila sa cake, Kuya Jomar? Hmm, kasi yung kandila ang magsasabi na malapit nang sumayad yung apoy sa cake. Ipan. Ipan mo na, yang. Hmm. Sino yung unang gumawa niyan? Ang gumawa ng kandila niya ay nag-compose ng, ng happy birthday. Nasaan? Ah, Subukan mo sindihan yan. Kantayin dapat niyan, yung unang nag-compose niyan. Pag sindi mo niyan, pagkatapos ng kanta, tapos na rin yung kandila. Yung iba kasi fake. Eh. Fake yung mga kandila na di ka, tapos ka na umanta, umaapoy pa. Ano ba yung pinaka-the best na pang-ihip ng cake? Electric pan. Hindi ikaw mismo? Yung <laughs> tapatan mo siya ng ele- Anong number? Three, para patay agad. Three! <laughs> May tono pa eh, no? Three! Three, para tanggal yung ano, ang matitira lang, yung mamon. Tanggal icing, lahat. Happy birthday na ba talaga yung kanta noon? Parang... Hindi. May kanta ba nung mga hari, yung mga dating hari? Noon, yung mga oh. hari, yun. Anong Um, kanta nun dati? Dati kasi, ang hari, ang daing asawa nun. Ang, ang, un, ang lyric talaga noon, Kaninong baby yan? <laughs> Kaninong baby Yan ang lyrics talaga dati. Sa dinami ng asawa, kaninong baby. <laughs> hmm, ganun ang lyrics. Dami asawa ng hari nun. Kaninong baby ah. ya? Sabay Kaya sabay tayo! Kaninong <laughs> baby ya? Ah. Ay, baby na ako. Kaninong baby ya? Ah. Yung baby na agad. Naming, anong, ta, anong lyrics Sabi na? namin ang asawa, kaninong baby yan. <laughs> Mga ganun. Next question! Sabi ni Lemuel, Fro- Frondoso Dignos. Bakit puro zero ang simula ng mga cellphone numbers? Hmm? 0917, 0945, 0922. Dito lang sa Pilipinas yan. Kasi nga, lu- u- ano, huli na tayo nagkaroon ng cellphone eh. Ah. Malalaman mo ang bansa na masyado ng advance. Oo. Pag ang mga number niya nagsisimula sa ano na, mga 800, zero. 809-101. Please call. Please call. 800, paid. Please call 800. Yung atin, 0915. Yung sa ibang bansa, 8915, 10915. Yung pinaka-advance sa ano, Mary, ano, saan ba? Sa Korea. 300 million 95. Ang daming zero naman nun. Ang daming zero. Ang tagal na. Ang tagal mo makatawag nun. Paano kung emergency hotline nila? Hmm, si, da, si Daddy, 300 million, 950, 955. Sumobra pa ng zero. Sumobra diba? pa ng zero. Ano ba? Swerte pa na ng Pilipino kasi 11 digits lang tayo. Oo, isa lang. Sino ba naka-invento niyang cellphone na yun kay Jobert? Paano na-invento si, ano, yan? Ano, ano ba si, yan ang pangalan nun? Si Celine Policarpio. Ito <laughs> na, katanungan puso. Sabi ni Gertrude Morgan Capil. Bakit may mga pinat Pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana. Eh, kasi nga hindi tinadhana, pinagtagpo lang. Oo. Ba't ka nagre-reklamo? Eh, hindi nga Hindi pwede. nga pwede. Ganun talaga. Yun lang yun. Pagka pinagtad, hindi, may mga tadhana na hindi pinagtagpo, hindi nila naharap yung sarili nila. Hindi Ang yun. Hindi kayo pinag... Tsaka sabi nila, hindi raw namamatay yung mga hindi nagtatagpo. Diba, pinagtadhana kayo, tapos hindi kayo nagtagpo, hindi namamatay yun. Kapitbahay namin, 500 years old na, hindi pa namamatay. hindi niya nahanap yung katadhana niya. Ibig Eh, sabihin... yung katadhana niya, 1,005 na. Oh, ibig sabihin, Kanya na lang, oh, na lang, oh. hanggat hindi mo oh, nata- natatagpuan ang sarili mo, hindi ka Hindi ka mamamatay. Pero pag nagtagpo yun, magiging tao ulit. Magiging Pag tao. ulit. nagdikit, bawa ganyan lang kalit, parang nunal na lang yun. Mm. Uy! Nagiging tao, tao na. ulit. Yan. Ibig sabihin, nagre-jobert, antayin nyo yung para sa inyo. Antayin nyo. Mm, Yan. Lahat ng tao may katapat. Ayokong tumanda ng gano'n, eh, tanay. Pasas ka na, no? Wag na. Tama na yun. Reunion kayo, nakaganon ka na lang sa mesa, oh. May Sagot mata ka ni Kuya Jobert na ganun lang tayo, mga pasas lang tayo, kinukunan lang tayo dito. <laughs> okay, oh, Jobert, may nagtanong. <laughs> okay na, punta na tayo sa ating Great Miss Pills. Shoutout sa lahat ng family Toribio at Casteles dito sa Ilagan City. Isabela, nakikarami nanonood ng show nyo kay Jobert. Thanks, Alan Costales Toribio. Alright, at syempre, pabati po kami sa Vales Beach Resort Complex sa Toril, Davao City. Araw-araw po kaming nanonood ng sinyo. Baka naman pwede kami dyan! Yeah! Dennis Morana. Ulitin ko, Valley's Beach Resort Complex sa oh, Toril, Davao. Pwede pa may taping yan. Sulatan nyo naman kami. Yan, sabi ni Morgan Vergara. Shoutout po sa family Meliza at Makaya. Palagi kami nanonood ng sagot ka ni Kuya Jobert, Luigi Meliza. Yan. At syempre, paano sila makapagtanong sa ating Kuya Joe? Ilike ang Facebook page ng Cinema tapos makakita sila ng post na katulad nito. At sa post na yun, i-comment nila kanila mga katanungan at sasagutin namin katulad ng ginagawa namin dito. Alright, at syempre, pwede nyo na panoorin ang aming full episode sa YouTube channel ng Cinema. At daanin nyo lahat ng tanongin nyo. Kaya-kaya ko sagutin yan dahil... Sagot ka ni Kuya Joe. bisitahin ang aming Facebook page at YouTube channel. Hi mga Dre! Subscribe to our YouTube channel and click the bell button for more updates.